Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Мијата сабота таман најавив една серија проучување на библиските пророќства. Папата ме слушна, се исплаши и најави оставка. Прв пат по 13 век. Некој папа поднесува оставка. <clears throat> Интересно е што скопските медиуми ме изненадија што се вклучија во дискусијата околу неговиот наследник. Обично тие дискусии се водеа помеѓу разни независни служби, проповедници на интернет, месијански евреи и разни упатени во врска со некои мистични пророќства, во врска со следниот папа. Па некои скопски медиуми се вклучија или успеа да да слушнат тека се води таква дискусија, па сега во еден од нив видов наслов на интернет оваа година повторно ќе има крај на светот <laughs> со такво прашање. <clears throat> значи сега, овој пат не заради нечие предскажување дека ќе има крај на светот, туку новите најави за крај на светот се поврзуваат со оставката на папата. Значи, како да папата има врска со крајот на светот. <laughs> Много интересно. Би сега да ви кажам дека <clears throat> сега се моментално на испит и голем број адвентистички проповедници во главном од независните служби, бидеќи само тие денеска се занимаваат со, со пророќства, што се несува до организацијата, по примерот на Евроафриканската дивизија, која што завзеде еден ненормален став кон Валтер Фајт минативи месеци, адвентишката организација би била срекна откровението никојаш да не било напишано. Денеска сите тие се зафатени со едно екуменско лудило, но постојат многу независни организации кои што влета во едно друго лудило, а тоа е ги толкува седумте цареви од Откровение 17 глава, како да се тоа седум поединечни папи и со големо убедување тврдеа дека после Бенедикт 16, наредниот папа нема да биде никој друг, толку лично Луцифер, кој што ќе го имитира Јован Павле II како Демек Воскреснат. Во смисол дека тој е осмиот, еден од седумте, што ќе дојде <clears throat> според Откровение 17 глава. Е, сега се на испиците тие што така верува, бидеќи еве, овој папа наводно ќе си оди и и сега што правиме? <laughs> што <laughs> ако се избере друг папа што не личи на Јован Павле II, <clears throat> значи сите тие предскажувања, сите тие а, толкувања на откровението ќе паднат во вода. И се разбира ќе, ќе биат и голем срам за нив лично. Јас сеќавам и денојве го покренавме и тоа прашање со некои другари од светот на Facebook на првиот пролетен собор во Хартланд институтот во април 2005 година, на кој што јас присуствах, мислам, првиот. Еден проповедник си дозволи да каже, и тоа сите го запаметивме, значи јавно пред сите собрани души таму во врска со изборот на Бенедикт 16 во тоа време, значи 2005 година. Ако овој папа не е последниот велеше, Слободно наречете ме лажен пророк. После тоа, често пати, кога се срекававме со тој пастор, на следните собори во Хартланд, јас и еден мој другар за Мајтап го нарекувавме потенцијалниот лажен пророк. Дори и во разговорите со него лично. Се разбер, тоа беше глупава изја од негова страна, бидеќи ако сега овој папа си оди, значи тоа што е на вистина ќе биде лажен пророк, бидеќи така самиот се зарекол. Од оваа причина многу е потребно кога слушаме вакви информации, денеска живееме во време штом скопските медиуми се научија. Значи, за ова успеа да влезат во првата лига на информациите. До сега се занимаваа со глупостите, третолигашки, со бранковци, лјупчевци и слични недостени теми за муабет, за приватен муабет, а камоли за медиумски известувања. Но еве, кога сега се почесто и почесто ќе се зборува на вакви теми во врска со библиските пророќства, па дали сега наредот папа ќе биде последниот антехрист, па дали ова, па дали гјаволот, па да... Значи, ќе бидеме бомбардирани, бидете подготвени дека во следните неколку е, месеци, не смеам да кажам години, <laughs> не знам дали ќе имаме и години, <laughs> колку години до крајот, бидеќи работите можат многу бргу, многу бргу да, да преминат во последната фаза од историјата на овој свет. Ке бидеме бомбардирани, ке бидете, ке слушате почесто и почесто и од нашите медиуми, но и на интернет, и од сами проповедници, од разни познати мисионери. Ке слушате све вакви информации во врска со библиските пророќства, во врска со антихристот, во врска со е, крајот на светот, еве повторно. И вистина не е случайно што се зборува за крајот на светот. Мегута, све погрешни работи се зборуваат. И затоа е корисно ние да бидеме ориентирани, барем тоа, ориентирани, во познавањето на библиските пророќства. Инаку, да не изумам сестра Перса, која го спомна докторот на науки, кој што помислил во даден момент дека а, науката е нешто толку големо, што Библијата му изгледала како приказна, или може би митологија. Јас се секам на еден разговор со, со нашиот брат Данил. А, на времето, значи, кога беше Лјупчо премиер, споменатиот наш доктор на науки толку се имаше изглупирано и сега тука да видите значи како тој памет на супер интелектуализам всушност го исполнило библиското пророштво правејки се мудри полуде. Значи, јас секам еден ваков коментар од докторот на науки. Не сакам да го срамам и да го повторувам неговото име беше толку воодушевен, значи, од науката, особено што прават американците, дори рекше, абе, абе тие животот, абе 300 години ќе направат да живеат. И сега, веднаш после тоа, начело со Лјупчо, ВМРО-вците толку се разочараа кога настана војната 2001 година, се разочараа од Америка, што ако се секавате, и Лјупчо даваше некои антиамерикански изјави во тоа време. И тука се виде колку, колку вреди тоа таа верба во науката или во достигнувањето на современата цивилизација. Всушност, можеме да кажеме дека целата политика е таква. Вие си играте со гјаволот и од, од него не можете да очекувате никаков благослов. Но, во опасни заблуди можеме да влетаме и како некој што може би немаме никаква врска со политика, ако погрешно разбереме некој библиски пророќство. Или ако било која лажна наука, па се обидуваме да ја докажуваме со Библија. Затоа треба да бидеме добро подготвени, да бидеме ориентирани, како што реков, да бидеме упатени во Библијата. Особено во пророќствата за последното време, во близките пророќства, бидеќи токму за нив ќе се зборува често од сега натаму и веќе до сега се зборуваше во јавноста, но уште почесто ќе се зборува и ќе се изнесуваат работи кои што можат да заведат. Значи, јас мејата сабота ги споменав пророчките времења и до сега како основа за разбирање на оние библиски пророќства кои што содржат времење како елемент. До сега разгледавме некои пророќства кои што покажуваат како еден ден може да се толкува како илјада години, а исто така може да се толкува како еден ден, значи буквално, еден ден, еден ден, еден ден, илјада години, го разгледавме пророштото на Осија во врска со последниот случај, и го започнавме третиот аспект, значи третата опција на толкување на еден ден, како пророчко време, во значење една година. Значи, еден ден во библиските пророќства може да значи еден ден, буквално може да значи една година и може да значи илјада години. Но исто четврто може да значи. Јас не го ограничувам. Ако најдете во Библијата да значи и нешто четврто, може и тоа да го земеме предвид. Ги споменавме двата текста кои што вообичаено се земаа како основа за толкувањето на еден ден во значење една година. Текстот во значи четврта Мојсеева, и во книгата на пророкот Езекијел, ги разгледавме тие текстови, минатата сабота, но споменав дека во Библијата постојат и некои други текстови, кои што многу подобро од овие два, многу подобро прават паралела помеѓу еден пророчки ден и една, пророчка, и една вистинска година. би сега да погледнеме некои стихови во Библијата. На самиот почеток излез 13.10. Значи, втора книга Моисеева. Тринаеста глава, десети стих. Излез 13.10. Тука се вели, во врска со заповедите и уредбите што Господ ги дава околу Пасхата, во 10 стих, зато овој закон запазувај го секоја година во определено време. Определено време. Значи, кој временски елемент тука се спомнува? Спомнува време. Определено време. Да појдеме сега, четврта Мојсеева 9.22. Или Броеви 9, 9 глава, 22 стих. Тука се зборува за феноменот кога господовата слава во вид на облак се наоѓала во даден момент над светилиштето, над шаторот, што било сигнал да се спакува шаторот и целиот израелски народ да појде напред, да се движи по пустината, а таму каде што облакот ќе застанеше, таму ќе требаше да застанат израелците и да се улогорат. Да почнем да читаме од 21 стих. Понекогаш облакот стоеше само од вечерта до утрината и наутро облакот се креваше, тогаш и тие тргнува. Или облакот стоеше и денје и ноќе и кога ќе се кренеше, тогаш и тие тргнува. И сега 22-иот, што го најавив, или ако два дена, или цел месец, или подолго време, облакот остануваше над скинијата, тогаш и синовите израелски стоеја и не тргнуваа на пат а која ќе се издигнеше, тогаш тргнуваа. Тука, оние имеки што имаат врска со време се два дена, цел месец или подолго време. Така. Значи, имам ја и други стихови кои што можеме да ги прочитаме. Ајде да ги прочитам сите нив, па потоа ќе го кажеме коментарот што веќе го спомена брат Борче. Во Исус Навин, 13 глава, 1 стих. Исус Навин 13.1 Тога се вели дека кога тој, Исус Навин, остаре и навлезе во поодмината возраст, Господ му рече, ти остари и веќе си во поодминати години, а останува уште многу да се завладее. В смисла да се освет делови од хананската земја. Тога се споменуваат поодминати години. Значи, до сега имавме времиња, определено време, подолго време. Овде имаме подминати години. Суди 11.40 Суди 11 глава, 40 стих. Секоја година керките Израелови да одат и да ја оплакуваат керката на Ефтај, галаатчанинот, како што вели овој превод, по 4 дена во годината. Тога се споменува годината, секоја година. Имаме во истата книга, Суди, 21 глава, еден текст во 19 стих, Суди 21, 19. И рекоа, ете секоја година е празник Господа во Силом, на северот Ветол и на истокот патот кој води од Ветил за Сихем и на југ од Левона. Секоја година, тука се споменува. И ги прочитаме уште само три стиха, од кои два се во прва Самуилова книга. Прва книга Самуилова, 1.3, во првата глава, третиот стих. И секоја година на определени денови, тој човек одеше од градот свој за да му се поклони и да му принесе жртва на Господ Саваот во Силом, татко му значи Самуил. Таму беа двајцата синови на Илии, првосвещеникот Офни и Фине, свещеници на Господа. И тука се споменува изразот секоја година. Во втора глава од истата книга, 19 стих, Во врска со семејството на спророкот Самуил, горната облека негова му ја правеше мајка му и му ја донесуваше секоја година, кога доаѓаше со мажот свој за да принесе годишна жртва. И уште еден текст во Амос 4.4. Еден од малите пророци. Книга на пророкот Амос, четврта глава, четврти стих. Одите во Ветил и грешете, во Гилгал и умножувајте ги престапите. Пренесувајте жртва секое утро, десетоци секој трет ден. Не ни интересирам контекстот на овие зборови, што тие значат, и каква е ова заповед да оди да се греши. Но, тука се споменува секое утро, како и секој трет ден. Во сите овие текстове каде што имавме определено време, поодминато време, поодминати години, секоја година, определена година, а тука во последниот стих само за утро, во еврейскиот оригинал се користи само еден збор за ден. Значи, во еврејскиот оригинал се, се кажува ден, или ако во множина, значи јом, во множина јамим, денови. А сепак, забрежувате дека на повеќе места се пре, тој израз, ден, не се преведува како ден, туку некаде се преведува како време, неопределено, некаде се преведува како година, често пати видовме стихови кои што велат секоја година, или Иисус Навин навлегол во поодминати години. И сега, да го земе, например, тој стих. Исус Навин, кога остарал, навлегол во поодминати години. И ние денеска би рекле така, за некој што достигнал некоја голема возраст. Поодминати години. Мегуто, дали ќе беше погрешно, ако таков човек опишете со зборовите навлегол во поодминати денови? Дали ќе беше погрешно? Не. Или, можеме да речеме, дали постои разлика помеѓу овие две реченици? Во годините на Втората светска војна, или во годините на царот Ирод, например, кога сакаме да го опишеме тоа време, или да речеме во деновите на Втората светска војна, во деновите на царот Ирод и така натаму. Не постои суштинска разлика. Затоа, од овие текстови, каде што само овде во последниот стих денот, што се споменува во оригиналот, беше преведен како ден, значи утро, конкретно, секој утро. Истиот тој збор за ден во повеќето стихови беше преведен или како година, или како време, а не како ден. Значи ден логично може да значи не дека секогаш мора да значи, туку може да значи и една година. Тоа е многу логично. Меѓутоа, покрај овие, постои, според мене, најсилниот доказ во Библијата, а тој редко се споменува, или скоро никогаш, Обично се, споменуваат тие два стиха што ги читав мејатата забота. Четврта Мојсеева и Езекијал, Дека еден ден значи една година. Меѓутоа постои еден многу посилен доказ во врска со тоа. И тоа повторно не поврзува со седмицата. Кој е тој доказ? Значи, Господ го создал светот за шест дена, а се одморил или починал во седмиот. На многу места, на многу места во Мојсеевиот закон, начело со четвртата заповед, Господ им заповеда на израелците, шест дена работи, а седмиот одмарај се, почивај. Но да прочитаме сега еден друг таков текст. Се секавате која глава е најаве смејатата сабота да ја читате? Левит или Трета Мојсеева, 25 глава. Да отвориме таму. Левит или Трета Мојсеева, 25 глава. Зашто зборува оваа глава? Значи, откако во предходните глави е даден опис на многу празници, и служби што требало да се вршат во светилиштето за време на тие празници. Во 25 та глава од трета книга Мојсеева и му рече уште Господ на Мојсеј, значи читам од првиот стих, на планината Синај, велејки, јави им на синовите на Израел и кажи им, кога ќе дојдете во земјата што ви ја давам јас, земјата што ви ја давам, нека ја празнува саботата Господова. Застанеме само за момент. Што значи земјата да ја празнува саботата, господова? Значи, што значило кога Господ им вели на израелците, на народот, да ја празнуваат саботата, господова? Тоа значи шест дена да работат, а седмиот да одмараат. Но што значи земјата да ја празнува саботата, господова? Дали земјата треба да работи шест дена? и да се одмара седмиот ден. Не, туку третиот стих веднаш што кажува? Шест години засејуваја нивата своја и шест години режи го лозијето свое и прибирај ги плодовите нивни. А во седмата година е сабота за земјата. Значи, народот треба да работи 6 дена, а седмиот ден, буквално седмиот ден, да се одмара, а земјата, земјата треба да се обработува 6 години, а секоја седма да одмара. Значи, саботата за земјата е седмата година. Секоја седма година му се вели, оно што само ќе израсне на нивата твоја негожне и грозето од нарежаните лози твои не собирај го, нека биде тоа година за починка на земјата. И за време на починката на земјата тоа нека биде храна за сите вас, за тебе и за твојот роб, за робинката твоја, за наемникот твој и за предвидениот населен кај, кај тебе и така натаму. Потоа во продолжение се зборува за јубилејната година. Значи, и изброј 7 саботни години, значи 7 по 7, и ќе дојдете до 49 та Значи 49 та е, е саботна година, така? Седмата саботна година. И тогаш наредната 50 та е што? Јубилејната. Значи две години една до друга се одмор за земјата. Но само во случајот кога 49 та значи седмата сабота, По седмата сабота и 50-тата е јубилејната година. Затоа современо проучувавме на почетокот, почно на крајот од минатиот век. Но нас не интересираат сега за сега само годишните саботи или саботните години, поточно. Всушност постои разлика помеѓу овие. Кога велиме годишни саботи, се мисли на годишните празници во Израел кои што биле неработни денови. Например, 15-тиот ден од првиот месец, 21-тиот или 15-тиот и 22-тиот од седмиот месец за сеници или а, самиот 50-ти ден после празникот на првина или педесетницата, со други зборови. Значи, тоа биле неработни денови во Израел, како годишни. Празникот на трубите, и така, и Јом Кипур, 10 ден од 7 месец, денот на помирувањето, бил неработен ден. Но, значи, годишни саботи, значи годишни празници во Израел кои што биле неработни. А саботни години, значи секоја седма година, кога требало да одмора или да почива земјата. Е сега, Ова Господова заповед, каде што се прави паралела помеѓу седмиот ден и седмата година, има големо, голема врска со едно, јас би рекол, со најзначајното библиско пророќство, кога се работи за време, за пророчко време. А тоа е пророќството кое што точно го определило, го најавило времето на доаѓањето на Спасителот. Или 70 седмици во книгата на пророкот Данијел, деветата глава. На кој начин заповедта за саботните години има врска со библиските пророќства? Еве како ќе најдеме таа врска. Значи, ние читавме последен пат во Левит 25 глава. Ајде отвориме сега во следната глава, 26-та. Значи, трета Мојсеева, 26 глава. Говорејќи им на израелците за тоа што Господ ќе направи со нив во случај на отпад, беззаконие и непослушност од нивна страна, Покресите прокресва што се најавени, Пример во 28 стих се вели, и јас ке тргнам против вас со гнев, и седумкратно ќе ве казнам за гревовите ваши. Седумкратно. И да не ги читам сите тие проклества. 32 стих вели, ќе ја запустам земјата ваша, така што ќе се чудат над неја непријателите ваши што ќе живеат во неја. Вас пак ќе ве растурам меѓу народите и ќе направам да ве гонат со изваден меч, колку прецизно исполнети пророќства. Ако само се сетиме на што се доживеале евреите во периодот од последниве 2000 години заради најголемата непослушност и најголемиот отпад од верата, од фрлањето на Синот Божи. А земјата ваша ќе биде пуста и градовите ваши разрушени. Замислите, уште во Мојсеевиот закон ги имате, го имате коренот на сите овие пророќства за кои што подоцна другите пророци изборуваат детал. И сега 34 стих. Тогаш земјата ќе надомести за своите саботи. Кога земјата ќе надомести? Што треба да надомести земјата? Тогаш земјата ќе надомести за своите саботи преку сите денови додека била пуста. Додека вие биете во земјата на непретелите ваши, земјата ќе си почива и ќе надомести за своите саботи. Значи, кога Израел ќе биде расен, неговата земја ќе почива. Но што значи тоа? ке надомести за своите саботи. Значи, кога Израел бил непослушен кон Господа, например, ако земете да читате цела книга на пророкот Еремија, непосредно пред Вавилонското робство, пред инвазијата на царот на Вуходоносор, на, Вавилонс, на вавилонските војски. Кимете дека помеѓу сите други беззаконија за кои што Израел е обвинет од страна на господовите зборови, од страна на Господа, многу често се споменува непочитувањето на господовите саботи, че значи во Еремија. И сега, ако го читаме Еремија, кога читаме ги обезчестија моите саботи, ги погазија моите саботи, не ги почитуваа моите саботи, заклучуваме во нашиот ум, ние тоа го разбираме дека се мисли на, на седмиот ден, саботата. Но што друго израелците не почитувале за време на беззаконие, непослушност и отпад од заветот, не ги почитувале ни саботните години. Значи, во време кога него, народот не го почитувал седмиот ден, буквално, во, зарем ќе ја почитува саботата година, секоја седма година, зарем тогаш ќе се водржи од, од обработка на земјата, од сеидба, жнење и така натаму. Значи, земјата била обработувана во време на беззаконие и отпад и секоја седма година и заради тоа немала почивка. А што прават денес луѓето? <laughs> денес нација која што секоја седма година ја остава земјата да почива. И сега, дали после треба да се чудиме, зашто денес било кој приватен фармер или цели државни корпорации, за да имаат принос од земјата, треба да фрлат еден тон отрови во неја еден тон гјубриво во неја, па уште и Монсанто треба да се вклучи во, во тој бизнис, да им ја отровува уште повеќе земјата. Зошто? Значи, што, би, што би било кога никој, зем, ниту еден земјодрес не би користал вакви средства? Еве, чисто нека си засеј нива и, и сам да се очекува сега само со тие природни средства да добие плод што би било? Зошто луѓето користат вакви средства? Зато што нема принос. Нема да има жетва. Нема да има производи, ако не ги користат. А зошто? Зошто земјата е толку проклета, што само по себе веќе не би давала без овие измислени хемиски средства, Зато што никој не, никој не ја почитува господовата заповед, земјата да се одмара секоја седма година. секоја година. Да. Таа ќе почива за сето време додека биде пуста, што не почиваше за сите саботи ваши кога живеевте во неја. 35 стих. И се каква врска има ова со најзначајното пророќство, го споменавме веќе Еремија, во чие што време Израел не ја почитуваше саботата Господова, ниту саботните години. Еремија 25 глава и тука ќе застанеме за денеска. Книга на пророкот Еремија 25 глава. И сега не знам кога, значи не знам ние како ќе изгледа следната сабота. Но кога ќе продолжам на оваа тема ќе зборуваме конкретно за 70 седмици. Значи, ќе се запознаеме со најважното библиско пророќство, кое што содржи пророчки времења. Пророќството за доаѓањето на Месија во Данијел 9 глава. Но сега само ќе го почитаме Еремија 25 глава. Господ овдека прв пат најава не само казна, робство и неволи за својот народ кој што отпаднал од него и од неговиот завет, туку кажува конкретно колку долго ќе траат тие неволи, тоа вавилонско робство. Уште години пред да се случи, пред да дојде на Вуходоносор, Господ ја најавил должината на Вавилонското робство. 25 глава ќе почнеме да читаме од деветиот стих. Еве, јас ќе пратам и ќе ги земам сите северни племиња, вели Господ, и ќе испратам до Вавилонскиот цар на Воходоносор мојот слуга и ќе ги доведам против оваа земја и против жителите незини и против сите соседни народи и наполно ќе ги истребам и ќе ги направам за ужас, за подсмех и за вечна пустош. Колку страшни зборови. Што би било ако до тука заврши пророштото? Вечна пустош. Значи, крај, тотален песимизам и ќе ги прекратам во нив гласот на радоста и гласот на веселбата, гласот на младоженецот и гласот на невестата, звукот од воденичниот камен и светлината од светилото. Ве подсетува на нешто? Звукот на воденичниот камен. Мене ме подсете на Откровение 18 глава. И целата таа земја ќе стане пустина и ужас. И тие народи ќе му служат на Вавилонскиот цар кога? Колку? 70 години Ако ќе се исполнат 70-те години, ќе го казнам Вавилонскиот цар и овни народ, вели Господ, за нивото беззаконие, и земјата Халдејска ќе ја направам вечна пустина. 70 години. Најавено Вавилонско робство 70 години. Дали некој што се запрашале зошто 70 години? Зошто Господ рекол дека Вавилонското робство ќе трае 70 години? Има врска со 7, така. <laughs> До сега зборавме за 7-те дена, 7-те години, 7-та година, сега 7 по 10, 70 години, Одговорот се наоѓа во книгата на пророкот Даниел 9 глава. Ки видите дека пророкот Даниел пред да ја да го добие видението и објаснувањето и пророштвото за 70 седмици, тој прво размислува за ова пророштво од Еремија. Размислува за 70 години. Зошто размислува? Бидејќи Даниел веќе се наоѓа во многу длабока старост или во поодминати години кога 70 години најавени во Еремија треба да истечат. И сега тој се прашува, Господе, дали ќе се исполнат, дали ќе се исполнат твоите зборови? Еве 70 години изминуваат, но од исполнувањето на твоите зборови, од вракјањето во Израел, од новиот изградбата на новиот храм, како да нема ништо, како да не ќе биде ништо слично на оние што веруваат дека после Бенедикт доаѓа воскреснатиот Јован Павле II, <laughs> односно Луцифер, тие сега се наоѓаат во таква ситуација. Еве овој папа си оди и сега што <laughs> дали ќе се исполни тоа што тие толку тврдо го веруваа. Но над пророкот Данијел сега му изгледа неверојатно исполнувањето на господовото пророќство. 70 години истекуваат, а од враќањето во Израел, од обновата на Израел, од обновата на Ерусалим, неговите дзидови, него, куки, улици, храмот, ништо. И тоа е една многу очајна ситуација. Пророкот се нашол во една очајна ситуација. Прв се нашол во една очајна ситуација 12 години пред тоа, кога е имал визијата од осмата глава бидејќи тогаш, кога слушнал, 2300 вечеро утрини, ако така го преведеме тој израз, едноставно се збунил, таму вели дека му се слошило, паднал болен, бидејќи не можел, сето тоа не можел да го разбере. Тога ќе застанам А ако Господ да живот и здравие, тогаш кога ќе продолжиме, ќе зборуваме за Данијел 9 глава. И каква врска имаат 70-те години Вавилонско робство со 70-те седмици за Даниловиот народ, односно за израелскиот народ. Нека му е фала и слава на Господа.